الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea katika kitabu chetu cha fiqhi irshadu ulil basair wal albab لنيل الفقه بأيسر الطرق والأسباب كتاب ambacho kimeandikwa na al-allama Abdurrahman ibn nasr as-Sa'di rahimahullah ta'ala lakini pia kikafanyiwa sharhi kitabu hichi na al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala al-Imam عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أمي tufundisha katika mlango huu hukmu adami alilmi binnajasati lilinai au albadani au thawbi hukmu pindi ambapo mtu anapokuwa hajui najisi ambayo iko kwenye chombo chake au hajui najisi ambayo iko kwenye mwili wake au hajui najisi ambayo iko kwenye nguo yake na tunafahamu kwamba katika jumla ya yale ambayo tumeyapita nyuma ni miftahu salatu tahur funguo wa swala ni tahara usalimike na najisi na usalimike na hadathi vipi utakapokuwa haujui akatuambia rahimahullahu ta'ala idha tatahhara idha tatahara bilma itakapokuwa mtu amejitaharisha kwa maji thumma wajadahu ba'dahu ba'da dhalika najisa kisha akakuta baada ya kuwa shijitaharisha najsi au salla au ameswali thumma wajada ala badanihi au thawbihi najasatun, kisha baada ya kumaliza swala akakuta kwenye nguo yake au kwenye mwili wake kuna najsi, ma hukumu dhalika, nini hukumu ya hilo? Hili ndio swali la nne ambalo anatuuliza shekhe rahimahullahu taala, au katika yale ambayo ametufundisha ndani ya kitabu chetu hichi tuliona ametuuliza katika swali la tatu yatakapokuwa maji ni nafsi ni kipindi gani yatatwaharika yale maji na tukaona ametuuliza katika swali la pili nini hukumu ya maji yaliyotumika tukaona swali lake la kwanza nini hukumu ya maji yaliyobadilika sasa itakapokuwa mtu ameshajitoharisha kwa maji kisha akakuta baada ya kumaliza kujitoharisha najsi au ameswali baada ya kumaliza kuswali akaiona najsi kwenye nguo yake kwenye mwili wake au kwenye nguo yake hmm? nini hukumu ya hilo swali mafhumu fahimta swali ya ولدي الجواب لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة jawabu lake ni kwamba jambo hili haliepukiki katika moja ya hali hizi mbili au tatu jawabu lake ni kwamba jambo hili halitoki katika moja ya hali mbili au tatu alhalatu alula hali ya kwanza li'annahu imma an ya'lama anna najasata qabla taharatihi wa salatihi ni kwamba yeye ima awe ni mwenye kujua kwamba hiyo najsi ameijua kabla ya kujitoharisha na kabla ya swala yake hiyo ni hali ya kwanza mtu akawa nayo na hali ya pili au yaalama annaha ba'dahuma au akajua hiyo najsi baada ya kuwa amemaliza tahara yake au swala yake ndio kaja kujua au hali ya tatu au yajhala al-amra au akawa hajui jambo lenyewe la najisi hajui kama lipo kwa mtu ana moja ya hali hizi tatu anaanza kutueleza na kutufafanulia hali ya kwanza anatuambia fa in alima annaha qabla taharatihi bisababin min al-asbab al-mujibati lil-ilmi fa in alima ikiwa atajua annaha kwamba yeye ni mtu ambaye kapatwa na hiyo najisi akaijua hiyo najisi kabla taharatihi kabla ya tahara yake bisababin min alasbabi kwa sababu miongoni mwa sababu almujibati lililmi ambazo zinawajibisha ujuzi wa kuwepo hiyo najisi wa minhu khabaru thiqa na miongoni mwa sababu katika sababu za kuwajibisha kujua kuwajibisha elimu ni kuelezwa na mtu unayemwamini almutayaqin tena mwenye yakini anayakinisha na anajua najisi ni nini haithu uyina sababu pale inapokuwa imepambanuliwa sababu ahada taharatahu basi huyo mtu atakapokuwa kaambiwa na mtu mwenye kumwamini atairudia tena ile tahara yake wa ghasala ma aswaba najasata na taosha yale yaliyopatwa na najsi au zile sehemu zilizopatwa na najsi min badanin au thawbin katika mwili wake au katika nguo yake wakadhalika yu'idu salata ala almadhhabi na pia atairudia swala ikiwa alikuwa swali tayari na hii ni kauli ya madhhabi ايش اي مذهب هذا مذهب الحنبلي وعلى القول الصحيح نعم قولي ليقوى صحيح إن من نسي نكوان با يولي أمباي أمسهاو وصلى ناكسوالي في ثوب نجس كتكنغو أمبايو يكون نجسي au ala badanihi najasatun au kwenye mwili wake pako na najsi nasiaha ameisahau kwamba ana najsi sio kwamba kafanya kusudi amesahau au jahila dhalika au amekuwa ni mjinga wa hilo si mjuzi nalo hakuna aliyemwambia maskini mpaka kaingia zake msikitini kaswali hakuna mtu aliyemwambia baada ya swala kajua ولم يعلم نوالها كجوا سؤال لا ييكو أنا نجسي حتى فارغا مبكا كماليزة بداياك يا سؤال صحت صلاته صحت صلاته صلاياك تكون صحيح ولا إعادة عليه ولا هينك رجيوها كونيني unasimamia wapi shekhe mtu asirejee na sisi tumezoea kurejea li'annahu sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam khala'ana alayhi wa huwa fi ssalati mtume alivua viatu vyake akiwa ndani ya swala mtume alivua viatu vyake akiwa ndani ya swala hina akhbarahu jibrilu kipindi jibril amemweleza mtume anna fihima qadara kwamba kwenye viato vyako kuna najsi tumekavua ha aiywa adha wa najsi uchafu najsi وبنى على صلاته na mtume zile rakaa alizokuwa amekusha ziswali akiwa na kile kiatu chenye najsi akaziacha kama zilivyo hakuzirudia wabana ala salatihi na akaiendeleza swala yake kwa rakaa zilizokuja mbele yake والحديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود وأحمد والبيهقي في الكبرى وعبد ابن حميد والدارمي من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده صحيح ولم يعدها ولم تومها قيرودية إلى سؤالا فإذا بنى عليها في أثنائها atakapokuwa basi amejengea katika kipindi hicho hicho ambacho ameelezwa faidha wajadaha baada faraghi salati mtu atakapokuwa amejua ameikuta ile najisi baada ya kumaliza swala falhukumu kadhalika hukumu yake itakuwa hivyo hivyo ikiwa mtume hapa alayhi salatu wassalam ameelezwa katikati ya swala halafu zile rakaa ambazo alikuwa na kile kiatu hakuzifanya kuwa zimbatilika so sawa bali akaendelea kuswali yachokifanya mtume alivua kile kiatu ikiwa wewe utakuja kujua baada ya kumaliza kuswali basi swala yako itakuwa ni sahihi tumefahamiana vizuri utavua ndani ya swala kikumbuka ushakuwa ndani ya swala tutaiona mbele anasema shekhe rahimahullahu ta'ala walianna min qaidati sharia na kwamba katika msingi wa kisheria kanuni idha faala alibadata mtu atakapofanya ibada waqad faala mahdhuran na katika ibada yake amefanya jambo ambalo limetahadharishwa fiha katika hiyo ibada wa huwa ma'dhurun naye ni mtu mwenye udhuru fala i'adata alayhi basi hakuna kurejewa kwa ibada ile kwa mtu yule midamu ni mtu mwenye udhuru bikhilafi man taraka almaamura tofauti kinyume na mtu aliyoacha jambo lililoharamishwa lililoamrishwa fatariku lmaamuri yule anayeacha jambo ambalo limeamrishwa bihi katika hiyo ibada la tabra'u dhimmatahu la tabra'a dhimmatuhu haisalimiki dhima yake illa bifi'lihi isipokuwa kwa kutenda kile alichoamrishwa وفاعل المحظور na mtu aliyefanya lililotahadharishwa alladhi huwa ma'dhuru mtu ambaye yeye mwenyewe pia ni mwenye udhuru la shay'a alayhi basi yeye hana deni juu yake hana lawama juu yake kwa sababu ni mtu mwenye udhuru na kafanya lililokatazwa hii ni hali ya mtu wa kwanza ambaye amejua najsi sawa sawa eh? kabla ya tahara na kabla ya swala anatakiwa jitaharishe hakujua sasa sawa eh? وإن علم أن ذلك بعد الفراغ akilijua kwamba yeye yuko na najisi kalijua baada ya kumaliza min taharatihi li tahara yake fahadha wadihun la, shay, la shay'an alayhi amjua baada ya hapo basi huyu mtu jambo liliko wazi hana deni juu yake liannahu tawadda bima'in tahur sababu ametahawadha kwa maji masafi wa salla na kaswali walaysa alayhi najasatun na hana najisi wa inma dhakarna hadha liajli at-taqsim hili tumelitaja kwa sababu ya kuonyesha vile vigawanywe tu lakini haliko tofauti na la kwanza hali ya tatu wa amma in jahila ama akijua akiwa mjinga in jahila alhala akiwa haijui ile hali falam yadri hakawa mtu yule hajui hal najasatul ma'i kabla istimalihi hivi najisi ile ilikuwa kwenye maji kabla hajayatumia au baadahu au baada ya kujitumia au najasatu qad asabatuhu qabla salati au najisi hii imempata kabla ya kuswali au baadaha au imempata baada ya kumaliza swala fataharatuhu wa salatuhu sahihatan sala yake na tahara yake vyote nini sahihi qawlan wahidan yani kauli moja tu libinaihi ala al-asli kwa kujengewa kwenye ile asli yake lianna al-asla adamu najasa kwa sababu asli ni kutokuwa na najisi kwa hiyo mtu akiwa ametoharika kwa maji kisha baadaye akakuta ana najisi basi mfano mathalan umejitoharisha vizuri umeenda zako kuswali umemaliza umekaa wapiga story na wenzako mara waiona najisi kwenye nguo yako au kwenye mwili wako sasa ukaanza hii najisi nimeipata kabla sijitoharisha au nimeipata baada ya kujitoharisha hii najisi nimeipata kabla sijaswali au nimepata baada ya kuswali wewe hapa hautarudi nyuma kuanza kujitoharisha upya kwamba ile tohara yangu ni batili na swala yangu ni batili hapana wewe utaanzia pale pale sasa shaiona najisi kwa utaenda kuitoa basi hautarudia tohara wala hautarudia nini swala hili ndio jawabu la swali letu hili la nne نعم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم